ndabaramukije nongera ndabaha ikaze bakunzi mubandanya gutega abiri ibiganiro bya radiyo televiziyo isanganiro kaze mu kiyago cyo ku nama aho uno munsi turabira hamwe ingaruka z'ibihuha bijyanye no gutembagaza ubutegetsi mu buzima bw'igihugu ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aganukiye avuye mu nama igira mirongo irindwi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wunze ubumwe i new york muri amerika yashyitse agira icyo ashikirije ku bijyanye n'ibihugu ibihuha byariko bivugwa mu gihugu bijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi eka no masengesho ategurwa n'umugambwe uri ku butegetsi buri wa kane wa nyuma w'ukwezi umukuru w'igihugu yashikirije yuko hari umwe mu bahanuzi yamuhanuye ngo ace mu gihugu kibanyi ngo hari ibiriko bitegurwa bitameze neza nayo umukuru w'igihugu agatangazwa n'ukuntu hariho indongozi zishobora gukorera ku bihuha hagutohoza neza kugira bamenye ibikwiye kuvugwa n'ibindi bidakwiye kuvugwa tutibagiye kandi ko bimwe mu bihugu byo mu buraruko biri ko bica mu bihe bidasanzwe byo guhindura ubutegetsi biciye imihirikwa aho umuntu rero yakwibaza mbe ibihuha bene ibyo bijanye n'amakudeta canke gushikira ubutegetsi biciye mu nguvu biva hehe mbe ibyo bihuha bifite iyihe ntumbero na cyane cyane ko usanga bica ku mbuga ngurukana bumenyi ingaruka zabyo ni izihe ni cyo kugwa kugira harwanywe irandagata leta yabenye ibyo bihuha mu gihugu ngibyo bimwe mu bibazo tuza kugerageza kurabira hamwe n'abatumire turi kumwe hano mu kiyago ngo nyabuna bibuka gukura amaboko mu mpuzu bagakora ngo kuko ukubujije gukora ariyo mwasi wawe hariho abantu bafatira nka kujya urabona bakavuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga bakavuga ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora bose bagume ku bihuha ugaca bakubita ibihuha bagaca basiba gukora iza rigaciba ejo nk'ubu usibye gukora muri kumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumbikire ejo ugasonza ugaca widodomba ngo udashonje kandi ari wowe waretse gukora kubera umuntu yakumenya ati abarundi basiba gukora ntibasiba kuvuga ugiye urumviriza ibihuha woherayo woherayo kuko ahari imana sheta shitani yamaho umuntu akubujije gukora umenye yuko ari umwasi wawe kuko ashaka ko uzosonza ejo kandi ushogeze niba azoza kukubwira ngo barabizarira kwisha buriwe ngubu ngubu nawe uzobaho gutya kugira ngo uhamagarire mu migumuko mwebwe twarira intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganye igenda rero ivuga ngo ncanasama ngo nshashire inzara hejuru ngo nuko ndi intare ariko naganga basabe ntagire umuntu adosubira guhamuka ngo yumvise ibintu we vuga ibyo wabonye kandi urumva umuntu avuga ikintu nawe ugaca ukijana n'igihugu umufashe nicyo gituma rero nagomba kubaremesha kuko ahandi murandanije ibyo mwumviriza ibyo byo tuzosonza kame twicaye y'amakungu yoje kudufasha mu bwongo n'imana ifasha uwifashije utifashije ntuzorogerwa bakavuga bazagufasha nuko rero uwo akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yaraganutse avuye i New York mu nama ya mirongo irindwi n'umunani ya ONU reka rero kumbure tugaruke hano muri studio kino kiyago ariko wumva ibyo byose ukaba ariko birakugubura eh? bote tutari rwose ngo n'ibihuha gusa mm. rero nama ubu muri politiki nafashe ingingo y'uko numvise ikintu ndagitohoza mugabo simba mm. kudeta kukurumba ndabanza eh, eh, byo kubitohoza mm. ariko numvise ikintu ndabanza nkagitohoza rwose ndafata umwanya ukwiye kugira amenye ko bivugwa umukuru w'igihugu atari mu gihugu ari mu rugendo rw'akazi eh, kandi birashika cyane mu bantu benshi ko umukuru w'igihugu eh, ashitse ku kibuga cy'indege ategerezwa kuvuga yerekana ko eh, atacyo ibyo bihuha atari byo ni ingendo y'ukuntu ibyo bihuha eh, ukuntu babivuga mu gifaransa ko majere ukuntu mm-hmm. icyo gisirikare nicyo rero gita ciga ukuntu gisa ubu rero umuntu yo kwibaza mbega umukuru w'igihugu arafitanye ingorane n'inzego z'umutekano ibyo ni aho hambere twe tubaririka ariko ubu tuko turabona ko ari impinduka byose turaba ah. impinduka mu gihugu tuzakwambara mm. ahantu hari igihugu nta muntu n'umwe ashinzwe amabanga y'igihugu ari itongo ryiwe mm-hmm. n'ibigwanisho mu bindi ni nk'inkoho mu zindi mwebwe muri mu kumenyesha amakuru murazi yuko mu gifaransa bavuga ati l'information c'est une arme de guerre des informations ni arme de guerre hanyuma kugira ngo utegere ibyabaye ni ukubanza ukibaza uti mbe turihe tugeze turabye hariho rero abatabitegera gutyo hanyuma baca bibaza bati tubaganije tuvuga ibitajyanye n'ibyo niho tuba tubaye abantu b'abanyabwenge akarorero yewe muri iyi minsi kuva mu minsi iheze ni amashyira ku rupapuro ibintu byerekana yuko uburundi buri ko burogorora urabye sinari bwabo naho burundi buronka ijambo nk'uko eh, umurundi bamuha ijambo nk'uko tubibona uno munsi uko byatanguye igituma byabaye twese turashobora kugerageza kubihanahana ko ikiganje umugabo ibyo niko ndababwira ndababwiye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwara East African Community yuko ari cegera mu nama ryitwa ishyirahamwe ry'abahuza rishaka guteza imbere ibiganiro ibintu nk'ibyo iyo bishyitse ubishyira mu biganiro mugabo ibiganiro bitagejwe amagaburanyama nk'aya yandi mm. reka kumbure turagaruka ku cyotuma cyangwa icyofasha cyane cyane mubwira ariko havugwa ibintu nk'ibi reka ngaruke kuri bano banyepolitike turi kumwe hano yonse ngenda kumana nk'umufurodewo n'amabwo wanyu warahungabanye cyane eh, n'ibi bijyanye n'amakudeta hama gukorera ibidomo n'agamara bibyara muri afurika ahenshi cyane cyane muri afurika y'uburengero ariko haraba ibi bintu by'amakudeta mbe nibaza yuko kumbure ivyo biriko biraba muri za afurika z'uburengero hari icyo bishobora eh, nuvuga gutuma kumbure n'ibindi bihugu ino mu karere kacu nabone babona ati natwe urumva hari ahantu henshi rero inkuru ikiri imbere ikiri hejuru y'ibyiyumviro irariko nabwo by'ibiganiro inkuru iracyari hejuru muri afurika sibo ndavuga ngaha gusa muri afurika iracyari hejuru ni ukuvuga rero ako gatima k'ingene ubutegetsi bwajya bushikirwa butwagwa n'inguvu n'inkoho biracariho ni ukuvuga rero indwara ya demokarasi honorable olivier akaba tugasana ka kandi nyine cyane cyane turabiye ku bindi bihugu bya hano muri afurika uribaza yuko hirya cyangwa hirya y'ejo abarundi bashobora kubona bati ingendo iriki baba hariya yoba nziza kumbura muri kano karere ka East Africa musanzwe muri n'umushinga amateka wa yara dufatiye eh, mu karere ka East Africa nta by'amakudeta biriho mugabo muri Afrika eh, turabona ko muri Afrika y'useruko ibyo bihugu harimo iyo ngendo by'uburengero twebwe twiyumvira duti ubwa mbere igituma haba kudeta eh, birashoboka ko indongozi mu gihugu iba umugani w'abantu yafashe iby'igihugu ikabigira itongo ryayo hmm. hanyuma hakagera igihe abantu bavuga bati iki gihe ntibigishoboka ko uwo muntu abandanya ibyo birashoboka cyangwa umuntu akamara imyaka myinshi cyane atwara ku buryo n'ibya demokarasi n'ibyo abantu bari bifuza gushika ko bidashoboka hmm. cyane hakaba eh, gukurana yereka ukundi yakuriye ateye kudeta ubundi akamutera kudeta ariko rero ngaha mu burundi turabye ibihe tugezemo tukaraba amatora twaciyemo tukaraba abarundi ibiganiro bagize kugira inzego ziba ziri mu gihugu zijeho ntabwo n'imwe uno munsi mu gihugu yoboneka kugira ngo tuvuge ngo umukuru w'igihugu ngo abantu ntibamutembagaze mu byo ariko arakora byananiranye gusa ikiriho ni abantu bashobora kuba basangiye inyungu iyo bariko arakorako avuga ati jewe hari ibyo nahora ndonka ntarose kubera yuko aragwanya ibintu twarabivuze agwanya ibiturire urabona ingingo aheruka gufata ikomeye yo gufata amafaranga aya maruna agahindura ntihabuze abantu bafite amafaranga ashobora kuba yaraguye mu nzu batayatwaye wowe ntushobora gutunganya ibintu byo mu mugwi wacu kugira ngo tubitorere inyishu tuguhe intumbero ni intambara rero ishoboka kuba abantu nk'abo ni ikigwanisho rero abantu bashobora gukoresha kugira ngo bagutere ubwoba baguce intege y'ingendo uriko uragira twebwe rero icyo twemeza mu gihugu cy’u Burundi mu gihe nk'iki niyo ibintu nk'ibyo bivuzwe nta kindi twokora atazi umushinga umushingamateka yose yavuze guhaguruka tukagira urunani rw'abantu barwanya iyo ngendo iyo ngendo yo dusubiza inyuma mm. muraba umukuru w'igihugu bateye kudeta ibintu twujyamo by'ingorane bigoye inzego konstitusiyo icipaho hakabaho ibibazo mu gihugu abantu bagahunga igihugu kikaba akandi kajagari imyaka twabayemo y'akajagari n'iby'umukuru w'igihugu ntabyo mu barundi ababwire ntibabyibigo basamara mugabo bo byega ntibabifate mu minenegwe babikurikirane kandi natwe nk'abanyapolitike baduhe inkuruzo kugira ngo ejo ntitugende na twebwe tuza turavuga ibitari byo cyangwa duhaze dukwirakwiza igihe hatari cyo mm, ni nk'icyo Leonce yari yavuze imbere yuko tuja mu gice cya kabiri eh, Leo Hakizimana nk'umuhinga mbe muri kano karere eh, ibihuha hari byinshi bihindura ibihuha no kubaza kurara iyo bike biva ubizanye n'icyo bivuga hanyuma rero ababijejwe baca babaza ibi bigomba gushika kuki hariho igihejeje kuvugwa ubu nyene nemera cyane kandi nagomba yuko eh, abarundi bagikore bakorera ko cyane gusumba aho kuguma bidodomba ni uko tutaramenya yuko hariho abadutunze ijisho inyuma yacu hanze kure rihweza yuko ibiriko biragirwa mu gihugu kanaka biri mu nyungu zayo mm-hmm. mu nyungu zabo mwavuze ibihugu byo muri muri afurika yo yo mu burengero muri afurika hose niko bimeze niko bimeze kuko ingorane injyane zose uzosanga ziri muri politiki hano muri afurika ubyihweje neza usanga ari injyane zivuye kuko hariho abariko barashaka amatungo ya afurika bagomba je nama mvuga ico bita vyana nzobarerera hanyuma rero bakwita umuhutu ubundi bakamwita umututsi bakubwira ngo uri umunyaburi nawe uri umunyamurambya bakabona bica bizana akavuyo gatuma mwinjiranamwo hanyuma igihe muri ko murasekana nawe agaca inyuma akayora ubwabo ya matungo mufise muri bino bihugu byacu ubu niko bimeze ku isi mu ncamake kandi abanyafurika yaba twari tuzi yuko ntitumenye yuko ikigo gushikana imbere ari kujya hamwe ni ukuri kw'imana ibibazo bizoca biguma biza rero Inyi iwacu nituramenya kunezerwa ibintu tumaze gushika ku byiza honorable Olivier yavuze ati tumaze kurangura ni byinshi ku buryo niwe navuga na jewe hariho ibitagisubira inyuma nk'ubu abarundi benshi ntibazi yuko eh, eh, ukuntu byageze mu gisoda no mu gipolisi ugasanga abasoda n'abapolisi bahora bagwana n'abarobere mhm. ugasanga bakorera hamwe namaniriye i rwanda nta kindi gihugu na kimwe uzosanga igisirikare cya leta cyavanze n'igisirikare cya muvuma robere bahora bagwana nti ntacunze ukizi intambara akurwa na bagaza akurwa na buyoya nta na rimwe babigize hatariho class politiki abanyepolitiki bashyigikiye iyo mpinduka n'ubu nuko bimeze nta musoda azova muri kaze nimwashaka mbere hageze ko tuvuga yuko ahubwo ugiye tutahata bigisoda hari naho bimwe bimwe biba byarayangaye ko Jowe ndabihweza ndaraba bo twari dufite mu myaka ya mirongo tandatu na gatandatu gushika muri za mirongo ibiri mirongo umunani n'abo dufise ubu bacanganye kurya nabivuze hariho ibintu hariho ibiza iryo vangwa ry'igisoda byatumye bikaba kubera yaje nko gusongera isi yibe mu bantu bari ko bararondera peteroli yo muri nigeria yabwirije guca muri nigeria mm. hanyuma igacishika icya no muri Algeria hanyuma igashika mu iburaya ijya kure imaze kuba ibyo bintu byo peteroli yava hari ayi bigaca bihagarara mm. bagaca bavuga bati eh, aho witabiye ku nama turi kurakora iki muzu isanganiro ry'abadatangira ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu ya ba ta kuna ndakwibutsa ko turi mu kiyago cyo ku nama hano ku isanganiro twatse ko turabira hamwe ingaruka z'ibihuha bijyanye no gutembagaza ubutegetsi mu buzima bw'igihugu abatumire turi kumwe ni batatu honorable leonce ngendakumana n'umufodebu yanarongoye n'inama nshingamateka mu bihe bitoroshe eh, yongerana n'abantu mu bihe by'amakudeta honorable olivier nkuru nziza arongoye kugeza uno munsi umugambwe wa rwagasore hamwe na deo hakizimana yanonosoye ibyigwa nsanganya mbibe amasengesho eh, arangiza ukwezi atunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi umukuru w'igihugu yaremeje ko iyo atabera amagabo hari umuhanuzi ariko amubwira ko yohindura urugendo rw'iwagaca mu gihugu kibanyi cya Tanzania atamvu n'imwe ihari umukuru w'igihugu we yarabonye yuko uwo muhanuzi yakorera cyane cyane ku bihuha turi kuri bino bihuha none ingaruka cyane cyane ku gihugu n'izihe reka mbere kuri honorable Leonce ingaruka z'ibihuha mhm. ntazo kuko igihuha no kuvuga ikubatariye aho kujya ku bikorwa ugashirira muri ivyo mukaguma muri ivyo abantu babihanahana n'iyi ndwara nayo nyine hmm. ariko ntigira impakiti nini ntigira icyo yononye kinini n'ubwo ari ibihuha mu buryo rero ahantu turi kumwe sindemeza ko ari ibihuha hmm. ibi ntabyo ndemeza umuhanuzi wanje mu bahanuzi hari uwambariye ndamubaza n'uwo baganiriye aramumbwira e, nta muhanuzi yopfa gufata iyo risike ngo abwire perezida ati hariya atakintu yumviye kandi gukinga ni byiza mm. kuko iyo habaye ingorane nk'umukuru w'igihugu ingorane mu gihugu ku mukuru w'igihugu ni umuntu ahambaye cyane mu gihugu iyo ahungabanye umutima iyo ahungabanye mu nzego ziwe gushika ku bahanuzi biwe eh, sinakurikiranye ayo masengesho ngo ndabyumve n'ibyaba yabivuze eh, ariko imiti ya mbere igwanya igihuha ni iyihe ni uko icyo gihuha kitagufata wowe bari barakivugaho ndemeza neza yuko eh, umukuru w'igihugu yigenjeje nk'uko risenya inzoga zatowe hanyuma tukaja mu makuba tugasubira demokarasi igasubira inyuma ubwa mbere kudeta irasubiza inyuma demokarasi hanyuma ikica kiba igihugu kica kiba igihugu kirimo akajagari n'ingorane ubu mm-hmm. rero icyo twe twifuza ni ugukinga kugira ngo n'iziriyo kuko ntituvuze ko igihugu kiraba kuko kirimo ingorane kirimo ubukene ah, ingaruka ku bihuha zishobora kuba nyinshi kandi zikomeye iyo utazigwanije hakiri kare nicyo bituma ibintu by'ukurondera ukuri ku kivuzwe ari umugambi ukomeye cyane jewe ari igihe mfata ingingo ibi bintu nk'ibi ntibishobora kubandanya gutya iyo ubimye ijambo ukabaye akanya ko kuvuga ibyo bafite ku mutima nk'ibi bibaye uca hanyuma rero ni ukumenya yuko nabivuze kare gihuha ni ingwano mu zindi mhm. ni ibigwanisho mu bindi eh, si ukubifata intego murakoze cyane reka kumbure turi ko turangiza kino kiyago cyacu cyo ku nama eh, kumbure ni ikibazo kuri mwese mbere yuko turangiza ariko nk'uko natanze reka kwa honorable Leonce Ngendakumana uno munsi ibihuha ibyo ari byo byose haba mu banyagihugu canke eh, mu gihugu mubona ari iki cokogwa ibyo byose birashobora kuba bikije rega hari ikintu bita kudetaramba igumaho idahera nicyo gituma mvuga ndi gutohozwa nditube nka ya nkona igenda ikanyegeza bene inkona hari inyoni inyegeza inyegeza umutwe n'umusenyi kuko biraboneka yose kuba binini ntibe rero n'izo arizo n'umuntu afite inyungu z'ibintu yibye yakuye mu busuma mhm. ukazana umugambi wo kumurwanya afise uburyo kubera umuntu afise uburyo umuntu afise amahera afata amahera mu gihugu ashobora byinshi kubera igihugu gikenye abivuze kiri hamwe abashomeri ashobora byinshi nk'ubu abasoda usanga bari mu nk'imyidogo niyo mpamvu ngo ibyo abasoda ntibaza ko abasoda nta iri mu mutwe babegereye bakabazwa bakagira gute inkuru zirashobora kuboneka mm-hmm. eh? Eh, hanyuma hakaba ijambo rirambuye ryerekana iyo byaje biva ababizanye kuko n'abandi bamwe nije gutemberagira ubutegetsi mhm. bwiza barahana bagafatwa bagahanwa bikabona ko bahanwa kumukura mu kazi gusa n'umuhanyi niyo agiye kuburana ntabura ibyo ashikiriza batanga barakosora hari abo usanga biva nk'abiyumvira bati uyu mukuru w'igihugu eh, hari ibyo eh, adakora neza mugabo ibyo twebwe tubona twumva hamwe muri nk'aba bagenda turi kumwe mu byo bari bihuha ni ukuvuga yuko baba bariko baranka ijya politiki yo kurwanya bakaboko niba ariko baranka iyi politiki kurwanya abanebwe hari abantu bamenyere kuza barajya ibyo batabiriya kuya bari mu nzego z'igihugu mm. intwaro nziza mm. gutwara neza kugira ngo nibo babyiyumvira abura hahera murakoze cyane gutwara igihugu neza hisunzwe inzira ya demokarasi n'intwaro ibereye murakoze cyane turiko turarangiza Olivier mu munota umwe akanya karatujaye eh, namwe mubona hari igiki cyokorwa kumbure kugira inzego z'igihugu n'abarundi ntibahungabane ubwa mbere ibintu iyo nk'ibi bivuzwe nta kindi nuko eh, igihe uhariye icyo abantu babanza kumenya ukuri ubwa mbere tumenye karukuru urumva ko buri wese amuragihurira afise amakenga inzego z'igihugu zibijejwe ziriho hariho iperereza ry'igihugu hariho uh, procureur general de la republique hariho inzego z'umukuru zishobora kubwira abantu turavuga duti iki gihuha cazananye aha nticyari ico cyari kivuye ku iki ikindi gikomeye mhm. kugira ngo eh, n'inzego z'igihugu zishobora gutura bituma ibyo biba zumve ko igihe zokora ibyo bintu zaba zigomba gukomera mu cyogeje imigwi y'abantu yo bigomba gutera akajagari mu gihugu murakoze turiko turarangiza deo hakizimana namwe nk'umuhinga mwagiye muragaruka ku vyokorwa muravuga ibiganiro n'ibindi ariko kumbure mu munota umwe muri rusange ni igiki cokorwa kumbure umuti wotuma ibyadushikiye tutabyumvise kumwe naho tuzoja n'ubu nahagarutse burya rero hari ibintu mudome ko neza ku ku mwanya batubwiye ko twarengeje egume eh, eh, turafise ibintu biri byama biguma bidushigikiye bidushyikira byiyongereza byisubiriza kubera tutarashikana tubwira tubwira n’ukuri ku byadushikiye nicyo ituma rero kurondera ukuri ikintu gikomeye cyane icya mbere icya kabiri ni ugushira bose abantu bose ku kizi umwe wese afise icyo afasha afashe mwe muri abamenyesha amakuru musigurira abarundi ibiriko biraba ibibazo biriko biravugwa bahaye impamvu muha ijambo bose abanyepolitiki babwire abanywanyi babo bamenye yuko igihe tugeze igihe cy'amakudeta mugabo kandi si igihe cyo kugumuririmba yuko ibintu byabaye byiza kandi ubivuga ku munwa gusa bitaboneka mu nzira umwe wese akajya ku kivi icya gatatu jewe ngomba yuko hariho experience abarundi bagize yo kuganira je ndifuza ko babigarukako bakabigarukako atamagaburanya bamugabo bariko bararondera ari kugira ngo byose abitegere ku ntidusamare ku by'iterambere ariko turindiriye ko tumenya ibyo byavuzwe ababizanye mu gihugu murakoze fide hakizimana nk'uwanonosoye ibyigwa nsanganyambibi murakoze kwitaba ubutumire bwacu yegomeye mwakoze namwe kuntumira ariko jeno heza nsaba yuko akamenyero dufise ko kwibwira ngo iki ngiki kiduteye ingorane kuko uri umuhutu cyangwa uri umututsi cyangwa uruwa hehe tumenye yuko rimwe na rimwe twihenda yuko ibituma